Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1833. Vlada Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Irske, premijera Charles Greya, predložila je parlamentu donošenje zakona o vladi Indije – Najvažniji dio zakona o vladi Indije okončao je postojanje istočno-indijske kompanije kao trgovačke tvrtke i ona je postala samo administrativno tijelo koje je trebalo upravljati posjedima na indijskom podkontinentu. Tako je zakonom o vladi Indije istočno-indijska kompanija izgubila monopol u trgovini s Kinom i s drugim zemljama dalekog istoka. Ta je odredba značila da britanska vlada treba na novi način urediti kako pitanje trgovine s Kinom, tako i svoje odnose s tim carstvom. Kako bi riješila te probleme, vlada je utemeljila funkciju nadzornika britanske trgovine s Kinom i trebala je čovjeka za tu funkciju. Premijer Gray nije baš bio sretan s kandidatima. Julia Lovell u knjizi Opijumski rat piše. Kerej nije bio zatrpan poželjnim kandidatima. To je mjesto već odbio kolonijalni moćnik i budući guverner Indije Lord Auckland, koji je kanton južni grad u kineskoj provinciji Guangdong, u kojem su nakon 1760. smjeli boraviti strani trgovci, nazvao vjerojatno najmanje ugodnim boravištem za europljanina na kugli zemaljskoj. Na kraju se Gray mora odlučiti za Williama Napiera. Taj škot mladost je proveo u kraljevskoj mornarici. Godine 1824. kao deveti lord od Napiera izabran je u gornji dom britanskog parlamenta. Ali 1832. prestao je njegov mandat u gornjem domu i on je trebao novi posao. Mjesto nadzornika britanske trgovine s Kinom činilo mu se privlačnim. Ono je donosilo status veleposlanika i godišnju plaću od 6000 funti. Gray i nije bio oduševljen Napierom. Lowell piše. Na papiru Napier nije bio najjači od onih koji su se javili za taj položaj. Bio je čovjek s puno talenata. Navigacija, uzgajanje ovaca, na tu temu objavio je i knjige, popravak gajdi, sviranje flaute. Raspetljavanje osjetljivih diplomatskih sporova s jednim od najvećih i kulturno najsloženijim carstvom na svijetu nije bilo dio njegovih vještina. Gray nije imao puno izbora i morao je odabrati Williama Napiera za to mjesto. Bila je to odluka koja će ostaviti i kakve posljedice, kako za Napiera, on neće preživjeti prvu godinu svog mandata, tako i za Ujedinjeno kraljevstvo i Kinu. Kinom je od 1644. godine vladala dinastija Qing. Ona nije imala ministarstvo vanjskih poslova. Odnosi sa stranim državama i narodima vođeni su kroz niz drugih institucija. Ono što je bilo zajedničko u vanjskoj politici Kine bilo je nepokolebljivo uvjerenje kineskih vladara da je Kina nebesko carstvo jedina uljuđena zemlja na svijetu. Sve ostale države i narodi živjeli su u nekom stanju barbarstva i kulturne inferiornosti. U 17. stoljeću Kina se suočila s europskim državama koje su u potrazi za zaradom i kolonijalnim posjedima ušle i na područje dalekog istoka. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom Kinom piše. U ranom razdoblju dinastije Qing, nizozemska i portugalska izaslanstva pokušala su uspostaviti velike trgovačke povlastice u trgovini s Kinom, ali morali su se zadovoljiti statusom naroda koji plaćaju danak, koji su registrirani kod ministarstva za rituale i kojima je dozvoljeno da pošalju svoja trgovačka izaslanstva samo u zadanim terminima. Britanski brodovi povremeno su se pojavljivali ispred istočno-kineske obale, počevši od 1635. godine i pod Čingom, možda zato što su Britanci bili dovoljno pametni da ne traže uspostavu formalnih odnosa. Britanskim trgovcima dopušteno je da trguju s Kinezima u Zhoushan'u, sjamenu i Kantonu. Trgovina s Kinom olakšana je kada su u 1680. godinama vladari dinastija Qing odustali od inzistiranja na statusu naroda koji plaćaju danak. Dodatno je trgovina sa zapadnim zemljama olakšana kada je 1720. stvoren takozvani Hong. Riječ dolazi od kineske riječi Guanghong, koja znači udružene trgovačke tvrtke. Kineski trgovci osnovali su kantonu trgovački ceh za trgovanje sa zapadnjacima. Car je od tog ceha očekivao da regulira tu trgovinu sa strancima, plaća poreze na prihode od te trgovine, te da jamči za ponašanje stranih trgovaca i drugih stranaca. Nisu svi bili zadovoljni tim ograničenjima. Godine 1600. osnovana je engleska istočno-indijska kompanija koja je od engleske kraljice Elizabete I dobila monopol na trgovinu s istočnom Indijom. To je naravno značilo i monopol na trgovinu s Kinom. Ta kompanija neće biti zadovoljna ograničenjima koja je Kina postavljala stranim trgovcima indijska kompanija odlučila je izboriti se za bolji status svojih brodova i 1759. poslala je svog trgovca Jonathana Flinta, koji je znao kineski, u misiju na dvor kineskog cara. Jonathan Spence piše. Upornošću i određenom dozom hrabrosti, Flint koji je na svom malenom brodu Success prvo dojedrio do Ningboa, a onda do Tianjina, uspio je doći do Pekinga. Činilo se da je isprva car bio susretljiv i pristao je poslati istražno povjerenstvo na jug. Ali nakon što je Success, jedreći natrag u kanton, izgubljen na moru, zajedno sa svom posadom osim Flinta koji nije putovao brodom, car je promijenio mišljenje. Flint je uhićen i utamničen na tri godine zbog kršenja Čingovih pravila o jedrenju prema sjevernim lukama, zbog nepropisnog načina predaje zahtjeva, te zbog toga što je naučio kineski. Rezultat te, kako je to kineski vladar vidio drskosti, bio je da se sva trgovina sa zapadnjacima od 1760. ograniči samo na jednu luku, kanton. Strancima je još bilo zabranjeno da žive u kantonu, osim u vrijeme sezone trgovanja, čije trajanje ograničeno od listopada do ožujka. Taj rigorozni režim dočekao je u prosincu 1833. godine prvog nadzornika britanske trgovine s Kinom. Pored tog režima, novi nadzornik suočio se s rastućim kineskim nezadovoljstvom zbog trgovačkih praksa britanskih trgovaca. Naime, istočna indijska kompanija uvozila je iz Kine goleme količine čaja. Kina je tada bila jedini izvoznik čaja u zapadne zemlje. Kina zauzvrat nije tražila ništa od zapada golemi nesrazmjer u trgovini istočno-indijska kompanija pokušala je riješiti izvozom opijuma u Kinu. Julia Lowell piše.

Od 1800. do 1818. prosječni godišnji promet opijuma bio je stalan na količini od 4000 sanduka. Svaki sanduk sadržavao je oko 140 funti opijuma. Do 1831. on se približio brojki od 20.000 sanduka na godinu. Nakon 1833. kada je lobby za slobodu trgovine okončao monopol istočno-indijske kompanije, tržište su preplavili privatni trgovci gladni čaja i profita. Opium, još u većim količinama, bio je sredstvo razmjene. Do kraja desetljeća prodaja opiuma se opet udvostručila. kraj nije dovodio do opasne ovisnosti koja je uništavala ljude, opiju jest. Uz to što je opijum uništavao na milijune ljudskih života, Kina se sad suočila s golemim odljevom srebra kojim se plaćao opijum. U Kini su sve bili glasni glasovi da se ta trgovina treba okončati. Sve to naravno nije bilo prihvatljivo britanskim trgovcima, britanskoj vladi, pa onda i njezinom prvom nadzorniku trgovine s Kinom. 25. srpnja 1834. godine, oko dva sata ujutro, brod sa Williamom Napierom uplovio je u kantonsku luku. Napiera je na put premijer Gray poslao s jasnim napucima. Ništa se ne smije napraviti kako bi se šokirale kineske predrasude i strahovi. Uvjeravanje i pomirljivost, a ne neprijateljski i prijeteći govor, trebaju biti načini našeg postupanja. Cilj svega bio je da se legalna trgovina čajem financira nelegalnom trgovinom opijuma. Napier je pak imao drugačiji pristup. Julia Lowell piše. Novi nadzornik imao je jednostavna rješenja za poteškoće koje su ga čekale. Raznesi zemlju kako bi dobio njezinu poslušnost. Kinesko carstvo je moje, povjerio se u svom dnevniku. Kakva bi to sjajna stvar bila kada bih imao eskadru koja bi blokirala obalu nebeskog carstva. Kako bi lako to podigla revoluciju i prisilila ih da otvore luke trgujućem svijetu. Volio bih biti posrednik te promjene. Odmah po dolasku Napier je namjerno prekršio šest pravila o trgovanju sa strancima. Najteži su prijestupi bili što je uplovio u kanton bez putovnice, što se bez dopuštenja nastanio u tom gradu, te što je pokušao pismeno izravno komunicirati s kineskim vlastima. To je bio posebno težak prekršaj. On je implicirao jednakost u statusu Velike Britanije i Kine i njezinog trgovačkog izaslanika s predstavnicima Nebeskog carstva. U rujnu je Neipirevo ponašanje dovelo do toga da je Kina naložila preki trgovine s Velikom Britanijom i blokadu britanskih trgovačkih postaja u kantonu. Nejpir je odgovorio slanjem svojih dvaju fregata u kanton. Nadao se da će one svojom vatrenom moći natjerati kineske vlasti na popuštenje. Julia Lowell piše. Kinezi se nisu dali tako lako zastrašiti. Utvrde na ušću rijeke izmijenile su vatru s fregatama, ubile najmanje dva britanska mornara i ranile još neke. Glavni guverner kantona, Kun zapovjedio je potapanje niza brodova koji su plovili iza fregata koje su se sada našle nasukane. Bile su prevelike da bi plovile dalje uz rijeku. Put nazad im je bio blokiran teško bolestan od malarije, Napier je bio prisiljen napustiti britanske trgovačke postaje u kantonu. Na povratku Napiera su osvetoljubivi kineski birokrati ostavili da pluta tjednima u bisernoj rijeci, sve dok nije potvrđeno da su se fregate vratile u ocean. Oslabljen tim odugovlačenjem, nakon dva tjedna Napier je umro od groznice u Makau. Napier je umro u Makau. Prije smrti prekršio je gotovo sva pravila koja su regulirala trgovinu i odnose sa Kinom. U manje od godinu dana mandata Napier je uspio u jednome. Većinu trgovaca javnog mijenja, kao i dio vlade, uvjerio je da je jedini način da se promijene trgovački odnosi s Kinom rat. Na taj rat neće trebati dugo čekati. Pet godina nakon Napierove smrti izbio je rat između Velike Britanije i Kine, koji će u povijesti ući kao opijumski rat. Bio je to prvi u nizu od dva rata koji će potpuno promijeniti odnose Kine kako s Velikom Britanijom, tako i sa zapadnim zemljama. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tim opijumskim ratovima. Naša sugovornica je Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo iz Kine i Dalekog istoga. to je već vrijeme kada je Manđarsko carstvo Qing dinastija uveliko proširena i kada se osjeća dovoljno suverenom kao vladar podnebeske, kako se Kina inače nazivala, da nije prihvaćala ne samo izaslanika Britanskog carstva na jednom koljenu, nego nikoga. Još prije e, Lorda McCartija pred na kineske granice dolazi zaslanik Jekaterine Velike koji također ne bude priman tjednima i pušta ih carstvo na granicama Pekinga, dakle mu pustinji jer dolaze sa sjevera da izgladne i, i polako odumiru samo zato što se izaslanik ne želi pokloniti do zemlje, što je apsolutno bio jedini način i uvjet da se sa kineskim carem opći. Međutim, u isto to vrijeme zapravo se događa susret dva carstva koja e, legitimno osvajaju i legitimno imaju silu kao instrument svojega širenja i dominacije nad prostorom koji su ogradili, s tim što je naravno Britansko carstvo išlo puno dalje pa je došlo do Azije, dok se Kinesko držalo svoje regije i širilo se poput neke vrste patchworka sve dalje i dalje prema Xinjiangu, Tibetu, Mongoliji, Koreji i Vijetnamu i tako dalje. Tako da se zapravo u tom trenutku susreću dvije slične koncepcije, ali različite prirode imperija i u tom susretu očito ni jedna ni druga strana nije imala namjeru popustiti u tom momentu o kojem vi govorite, mm, dojmila su da su ravnopravne. Ali vrlo brzo se pokazalo zašto je Britanija bila u inferiornijem položaju, odnosno ovisnija o kineskom tržištu i o kineskom carstvu nego obrnuto. Lord George McCartney bio je plemić podrijetlom iz Sjeverne Irske. Imao je sjajne veze u Londonu. Bio je veleposlanik na dvoru ruske carice Katarine Velike, guverner Grenade, britanske kolonije u Karibima i upravitelj regije Madras u istočnoj Indiji. U dogovoru s vladom britanskog kralja George III. kompanija je Lorda McCartneya uputila na put prema Kini. Lord je putovao u ratnom brodu koji je bio naoružan sa 66 topova. U njegovoj pratnji bila su još dva broda nakacana skupocijenim darovima koji su trebali pokazati kineskom caru sav sjaj britanske industrije. Lord je isplovio iz Londona u rujnu 1792 u kanton je stigao u lipnju 1793. godine. Kineske vlasti dopustile su mu da doplovi do Tianjina, gdje se ekspedicija iskrcala na kopno i krenula prema Pekingu, gdje ju je čekao car Qianlong, koji je tada bio star 80 godina. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom kinom piše. Kada se iskrcalo na kopno, izaslanstvo je otpraćeno do Pekinga uz veliku pompu, ali sa službenim statusom izaslanika koji plaćaju danak. McCartney je ustrajao na svom odbijanju da u ritualnom klanjanju legne potrebuške na zemlju pred carem. Umjesto toga pristao je kleknuti na jedno koljeno pred Chen Longom, kako bi to učinio i pred kraljem Georgeom III. Na svom primanju McCartney je tražio za Britance pravo uspostave diplomatskog predstavništva u Pekingu, okončanje restriktivnog trgovinskog sustava u kantonu, otvaranje novih luka za trgovinu i ugovaranje pravednih i nepristranih carina. Nebesko carstvo odgovorilo je da ne treba ništa od Velike Britanije, da ga ne zanimaju svi oni sjajni darovi. Kada je u pitanju bilo uspostavljanje britanskog veleposlanstva u Pekingu, odgovor je bio da je to u suprotnosti s pravilima Nebeskog carstva. Lord McCartney otišao je neobavljena posla. Krajem tog 18. stoljeća Kina je još uvijek bila u prednosti pred Velikom Britanijom. Istočno-indijska kompanija je u Kini godišnje kupovala 23 milijuna funti čaja. To je otprilike oko 11,5 milijuna kilograma. Kina nije sa zapada uvozila gotovo ništa. Tek je opijum promijenio tu trgovinsku bilancu. Carstvo je, kao što sam rekla, manđursko. Dakle, to u izvesnom smislu nije kinesko carstvo, odnosno nije hansko carstvo, zbog toga što su mali narod Manđuri se uspjeli 1644. godine nametnuti i to zapravo krvavo pobjediti dinastiju Ming. Međutim, ostala je struktura carstva onakva kakva je i bila tijekom stoljeća, kakva je bila naime tijekom milenija sve od pronalaska bronce je to visoko centralizirana država koja je zahvaljujući Konfucijevom prosvjetiteljstvu imala sustav e, ispita koji su dovodili najbolje u carsku vladu i koja je na taj način zapravo uspjevala držati šireće stanovništvo, rastuće stanovništvo baš u tom razdoblju o kojemu mi sada govorimo, relativno u miru i na okupu. Međutim, u trenutku prije nego što Britanci počinju agresivnije zahtijevati ulazak na kinesko tržište, jer ovo o čemu govorimo u biti je bio zahtjev da uđu na kinesko tržište, nije njima bilo toliko stalo do carevoga priznanja, nego do toga da im se otvore vrata tržištu sa kojega su kupovali čaj o kojemu je Britanija postala već i financijski i hedonistički ili gastronomski ovisna. Dakle, u tom trenutku imamo Mađarsko carstvo koje se već počelo dobro rasklimavati na svim razinama. Sa jedne strane, sjeverozapada, imamo ono što bismo danas zvali terorizam, pravi džihad, jer Qing dinastija je zapasala cijeli ono što mi zovemo Xinjiang, što su zapravo nove teritorije, što u prijevodu doslovce znači, muslimani sa te strane se bune protiv carstva i napravili su takvu pobunu da je u Kažgaru uništena, pobijena cijela jedna, jedan ogranak carske vojske, što je naravno onda izazvalo reakciju i vođa džihada je u Pekingu usmrćen čuvenom kaznom rezanja na tisuću komada, što je najstrašnija smrt valjda što postoji. Manđurska dinastija Qing zavladala je Kinom 1644. godine. Dinastija je utemeljena osam godina prije. Utemeljili su je Manđurci kako bi uredili vladavinu nad Manđurijom ili sjevernim provincijama. Godine 1644. glavni grad Kine, Peking, okupirala je vojska pobunjenika Li Cu Chenga i dinastija Ming, koja je vladala Kinom, pozvala je Manđurce u pomoć. Oni su otjerali pobunjeničku vojsku iz glavnog grada, ali su iskoristili prigodu i zadržali ga za sebe i utemeljili novu vladarsku dinastiju u Kini. Do početka 19. stoljeća samo su se tri cara dinastije Qing izmijenila na prijestolju Nebeskog carstva. Kang Xi vladao je do 1722. godine. Nakon njega na prijestolje je došao Jung Cheng, koji je vladao do 1735. Njega je naslijedio Qianlong, koji je vladao do 1796. Za vrijeme vladavine ta tri cara Kina se utrostručila kako u broju stanovnika sa 150 na 450 milijuna, tako i kada je u pitanju teritorija. Za tako moćno carstvo sve ostale države bile su sitne i beznačajne. Sa druge strane se događaju promjene i unutar same administracije, odnosno unutar same vlade i cijelog tog zapravo stupa koji od kantona, dakle od okruga do samoga dvora treba voditi liniju meritokracije kroz koju se, po kojoj se najbolji odabiru za carsku službu. Tu se već počinju pokazivati nedostaci toga takvoga ispita i prava, odnosno mogućnosti pristupa ispitu koji dovode do krize administracije. Imate naravno već uveliko i krizu između hanskog naroda i manđuraca. Hani osjećaju da su pod okupacijom i da su zapravo pod e, tuđincima. Da se vratim samo korak natrag, jedan od razloga zašto se upravo u vrijeme između dva opijumska rata događa veliki taj pinški ustanak i razočarani intelektualac koji propada na ispitu, ne može postati dužnosnik u, carskoj administraciji, od toga dobiva zapravo jednu vrstu živčanog sloma i čuje glas Boga koji mu veli da mora otići i svrgnuti cara. I tako se zapravo taj ustanak širi, ta pobuna širi na jedan od najozbiljnijih izazova pred kojima se našlo carstvo čin dinastije. Sve se to događa u vrijeme kada je i samo carstvo bilo na neki način iritirano unutarnjim zbivanjima, opet velim sa porastom stanovništva zahvaljujući tome što je u međuvremenu sa američkog kontinenta došao krumpir i slatki krumpir pa se je zahvaljujući novim namirnicama koje preživljavaju lakše zime i prirodne katastrofe stanovništvo moglo bolje očuvati i manje stradati i sa svim tim pritiscima iznutra od dolazi i veliki izazov izvana. Trgovina Kine s ostatkom svijeta do prvog opijumskog rata odvijala se po strogo kontroliranim uvjetima. Uvjete je naravno nametalo nebesko carstvo. Od 1760. jedina luka u kojoj se moglo trgovati s Kinom bio je Kanton ili Guangzhou. Kanton se nalazi na glavnom rukavcu biserne rijeke i udaljen je oko 140 km od otvorenog južnog kineskog mora. Trgovinu sa zapadnim zemljama još je određivala odredba da se može trgovati samo od listopada do ožujka. Kako se odvijala trgovina istočno-indijske kompanije s Kinom, opisuje Peter Ward Fay u knjizi Opiumski rat 1840-1842. Brodovi istočno-indijske kompanije bili su impresivna plovila, nosivosti tisuću tona ili više. Neki su izgledali poput ratnog broda sa 74 topa, a neki su imali i to na uružanje. Svake godine u zimu ili rano proljeće mnoštvo njih napuštalo je Temzu. Neki od njih su odjedrili izravno za Kinu. Neki bi posjetili Bombaj, Madras ili Molučki tjesnac, ali svi bi došli do Kine na vrijeme, prije jugozapadnih ljetnih vjetrova. Stigavši u Kantonski zaljev, oni bi se zaustavili ispred Maka, kako bi dobili dozvole i primili lučke peljare. Onda bi u Bogeu stali kako bi platili niz pristojbi i nakon toga se probili do Vampoa. Tamo bi uz njih pristali brodovi s cilindričnim dnom i jedrima od rogozine, kako bi prihvatili teret od vunenih tkanina i olova iz Engleske, sirovog pamuka iz Bombaja, kositra, ratana i ribljih iznutrica iz Molučkog tjesnaca, Pretovario bi se i ostatak tereta u vidu kovanica, srebra, nekoliko tuceta satova iz Birminghama i Burmutica. Zadnjih desetak milja do kantona, probijajući se kroz promet na rijeci Gus poput onog uličnog, plovili bi ti brodovi s cilindričnim dnom sve dok ne bi došli do pristanišnih skladišta i tamo istovarili robu. Nazad su se ti brodovi vraćali nakrcani svilom i čajem, šećerom i korijenom rabarbare, porculanom, lakiranim namještajem, cinoberom koji je trebao engleskom pečatnom vosku dati pravu nijansu crvene. Sve je ovo trebalo biti napravljeno u doba sezone određene za trgovanje i prije zimskog monsuna. Taj put od Londona do kantona, pa opet do Londona, trajao je više od godinu dana. U središtu te trgovine bio je čaj, koji se tada mogao nabaviti samo u Kini. Japan je tada bio zatvoren za strance potraga za čajem bila je golema. Rusija je kopnom dobivala godišnje nekoliko milijuna funti čaja. Još je toliko odlazilo morskim putem u Nizozemsku ili Sjevernu Ameriku. Ali glavni potrošač čaja bila je Engleska. Početkom 19. stoljeća ona je trošila 20 milijuna funti čaja na godinu. Kasnih 1820. ta je potrošnja narasla na 30 milijuna funti. To je značilo da je u prosjeku svaki stanovnik Engleske godišnje trošio dvije funte ili jedan kilogram čaja. Problem te trgovine bio je što istočno-indijska kompanija nije mogla ponuditi robu koju bi u jednakoj količini trebali kinezi. Engleska nekoliko puta šalje pismo s molbom i sa prijedlogom zapravo e, da se uspostave šire trgovačke veze. Da opet kažem i to da je od e, trenutka kada su Portugalci počeli trgovati sa Kinom sredinom 16. stoljeća, Kinesko carstvo ograničilo prisustvo i ulazak e, stranih trgovaca u dubinu kontinenta. Djelomično ima, sada govorimo još uvijek o stoljeću kada su Hani na vlasti sa svojom konfucijanskom ideologom ili mentalitetom i to djelomično ima veze i sa Konfucijevom doktrinom koja trgovce stavlja na najnižu ljestvicu društvene hijerarhije jer ih ne smatra časnim ljudima. Međutim, isto tako ima veze i sa tim što se carstvo uvijek nastojalo održati vrlo centralističkim i nije dozvoljavalo da mu se trgovina izmakne iz ruke te da počne stvarati nekakve regionalne razlike koje bi naravno išle u prilog onim primorskim regijama koje su bile prve u kontaktu sa strancima. Zbog toga carstvo uvodi sistem koji je vrlo striktan u odnosu na strance. Strani trgovci ne smiju se nastaniti, ne smiju zapravo ni ući izvan kantona u Kinu bez specijalnih dozvola i oni imaju pristup kineskom tržištu onoliko koliko Kina iznutra to diktira i koliko to ona dozvoljava. Kada se Britanci pojavljuju sa molbom ili zahtjevom, bolje reći, šireg otvaranja, odnosno razmjene sa Kinom, kinesko carstvo odgovara mi imamo sve, ništa nam od vas nije potrebno. Prema legendi, čaj se u Kini pio već oko 2700. godine prije Krista. Tisućama godina on se koristio kao lijek. Oko trećeg stoljeća po Kristu od čaja se počeo raditi svakodnevni napitak. Iz oko 350. godine po Kristu datira i prvi pisani trag koji govori o načinima sađenja i prerade čaja, te o načinima spremanja napitka od njega. U 9. stoljeću prvi je put ta biljka prenesena iz Kine u Japan. Na uzgoj čaja se u Japanu trebalo pričekati do 13. stoljeća. Kina i Japan su do početka 19. stoljeća bile jedine zemlje u kojima se uzgajao čaj. Kako je Japan pod vladavinom šogunata Tokugawa bio zatvoren za sve strance, Europa je čaj mogla dobiti samo iz Kine. Prvu pošiljku čaja iz Kine u Europu dopremila je nizozemska istočno-indijska kompanija. Bilo je to 1610. godine. Engleskoj istočno-indijskoj kompaniji trebalo je nakon toga 59 godina da organizira dolazak prvog svog broda s čajem u londonsku luku. Čaj je bio unosan kako za kompaniju, tako i za britansku vladu. Godišnje je u državnu riznicu od poreza na čaj stizalo oko 3 milijuna funti. Bilo je to dostatno za pola godine izdržavanja cijele kraljevske ratne mornarice ali sva ta pomama za čajem dovodila je kompaniju i Veliku Britaniju u teško stanje. Naime, oni nisu imali robu koja će se u Kini prodavati poput čaja, sve dok se netko nije sjetio opijuma. Opijum je priča koja možemo reći spaja gotovo cijelu kinesku povijest. Negdje od 7. stoljeća, a neki tvrde čak i ranije, se opijom pojavljuje u receptima kineske tradicionalne medicine. Spravljaju ga kinezi, proizvode ga i sami, spravljaju ga na nebrojeno načina. Miješaju ga s medom, kuhaju ga sa džumbirom, koriste ga glavnom kao lijek, međutim pokazuje se da on može i podići duh, odnosno dati snagu, makar privremeno e, čovjeku, ali onda naravno to sve naplatiti na drugom koraku. U trenutku kada se opijum počeo pojavljivati, Kina je zapravo porozna i ona ima i sva vlastitu, kao što sam rekla, proizvodnju opijuma i kada se opijum sa svih strana počeo pojavljivati među kinezima, carska vojska koja je isto tako u tom jednom kriznom razdoblju bila u svojevrsnoj krizi svojega morala, je počela koristiti opijum kao stimulans. Prije intervencija, nisu to možda bili ratovi, nisu to bile velike bitke, ali kad god bi trebala carska vojska negdje intervenirati, pokazalo se da se vrlo često opijum pojavljuje kao neka vrsta dopinga, kako bismo mi to danas rekli. Dakle, opijum ništa nije strano kinezima u trenutku kada Englezi sa opiumom dolaze. I po svojoj prilici, baš zbog toga, Englezi ismišljuju opijum, odnosno uzimaju opijum kao sredstvo koje će vrlo brzo i vrlo lako prodrijeti u sve pore kineskog društva. Širenje uživanja opijuma u Kini potaknula je jedna druga ovisnost. Negdje između 1573. i 1627. godine, u vrijeme kada su iz Novog svijeta u Kinu stigli kikiriki, kukuruz i slatki krumpir, stigao je i duhan. Do sredine 17. stoljeća pušanje je postalo rašireno po cijelom carstvu. Carske vlasti borile su se protiv te ovisnosti. Nazivali su je zločinom opakijim i od zanemarivanja vježbanja gađanja lukom i strijelom. I kažnjavali su pušače i prodavače duhana kaznama koje su se kretale od globa i šibanja čak do odrubljivanja glave. Ali oko 1726. carstvo je shvatilo da se ne može boriti s pušenjem. Negdje sredinom 18. stoljeća novo je neželjeno otkriće došlo u Kinu. Ovoga puta stiglo je s otoka Java. Na kineskim brodovima koji su plovili i trgovali između tog otoka i Kine, netko je otkrio da je duhan još bolji za pušenje ako ga se umoči u siru pod opijuma. Prvo se navika pušenja opijuma proširila po otoku Tajvan, a onda je stigla na kinesko kopno. S otkrićem pušenja opijuma taj se narkotik počeo širiti kinom poput požara. S povećavanjem ovisnosti od opijuma, nekada jednosmjerni put srebra sa zapada u Kinu počeo je mijenjati smjer. Bio je to samo jedan od znakova slabosti nebeskog carstva. Oni vrlo mudro zapravo u to sve idu, recimo pod navodnicima čistih ruku, puštaju da se opijum proizvodi u Indiji, u Bengalu i preko svoje kompanije, odnosno imperialne ispostave britanske istočno-indijske kompanije rade aukcije opijuma koje onda odlaze na kinesko tržište. Sve to zapravo rade zato da bi od Kine izvukli srebro, jer se trgovalo u srebru u trenutku kada se Britansko carstvo zbog velikih kupovina čaja koje Kina inzistira naplaćivati isključivo u što bismo mi danas opet rekli gotovini, dakle u srebru, Velika Britanija, Britansko carstvo dolazi u ogromni deficit. Sad zapravo nam se u tom trenutku već javljaju slične priče koje će se javljati u 20. i 21. stoljeću o tome što je pravična trgovina, što je slobodna trgovina, može li se zapravo uopće velika globalizacija sa takvim deficitom održati. Ispostavilo se u momentu kada se Britanija našla pred problemom svojega financijskog deficita da ne može, a s druge strane, opet moram ponoviti, bila su to vremena kada je posjedovati e, moćnu oruženu silu značilo da je posve legitimno nju i iskoristiti. Dakle, ako ne možemo riješiti trgovački spor pregovorima ili kontaktima, onda je sljedeći korak dapače bio bez velikih moralnih e, dilema oruženi pritisak. Nije baš bez dilema. Postojale su i druge struje u britanskom parlamentu koje nisu smatrale da je ulazak opijumom najčasniji i najčestitiji način osvajanja kineskog tržišta i zapravo je veća polemika bila oko toga da li opijum ili ne, nego da li oružje ili ne, da li oružana sila ili ne. Kada se Lord McCartney vratio iz onog neuspješnog poslanstva kod kineskog cara, a putovao je kopnom od Pekinga do Kantona, vodio je dnevnik o svemu što je vidio indijska kompanija nije odabrala McCartneya samo zbog njegovih dobrih veza na dvoru britanskog kralja. On je, kao iskusni kolonijalni službenik, mogao dobro procijeniti u kakvom je stanju zemlja kroz koju je on tjednima putovao. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom kinom piše. Kinesko carstvo, napisao je Lord McCartney u svoj dnevnik, je stari, ludi, prvorazredni ratni brod, koji se u ovih 150 godina sretnim nizom sposobnih i budnih časnika održavao na površini i zastrašivao susjede samo svojom veličinom i izgledom. Nakon ovih redaka, Lord McCartney napisao je da sve to može pasti u vodu onog trena kada taj moćni, ali stari brod preuzmu nesposobni časnici. Kada se to dogodi, McCartney je napisao, taj će brod početi plutati prema obali na kojoj će se razbiti u komadiće. Lord McCartney u svemu je vidio prigodu kako za istočno-indijsku kompaniju, tako i za svoju zemlju. U vrijeme kada dolaze stranci, ne samo Britanci, ali Britanci kao najagresivniji i najambiciozniji, na kineskom prijestolu je car Tao koga silno iznenađuje da dva od čuvenih kineskih izuma, a to su kompas i barut, služe zapadnjacima puno bolje nego kinezima. Kina je kompas koristila, Kina je imala velike pomorske ekspedicije sve do konca 15. stoljeća, ali ih onda Ming dinastija obustavila zbog toga iz istog razloga što su se plašili da će se puštanjem u pomorske ekspedicije dozvoliti raslojavanje samog kineskog kopna, odnosno stanovništva na kopnu i zato su sve te ekspedicije kojima se Kinezi danas silno diče jer su oni prvi stigli i do indijskih i do afričkih i do australskih obala bile zabranjene. Barut se u Kini koristio uglavnom za izradu petardi i za neke pokuse bilo je znanstvenik eh, entuzijasta koji su se nastojali barutom dignutu u svemir, to su bili prvi pokušaj izrade raketa, međutim nije nikada ozbiljno korišten kao ono što mu na kineskom samo ime kaže lijek za vatru, dakle nešto što proizvodi vatru u sukobu sa drugom vojskom. jedan puta dolaze zapadnjaci koji imaju topove izrađene od bronce, što je pak preduvjet kineskoga carstva, kao što sam malo prije rekla, i kineskoga okupljanja u centralističku državu koja potom rađa ove izume. Dolaze navigavajući kompasom koji je kineski izum i sa oružjem koje puca daleko da kinezi ne mogu zapravo se obraniti od toga. U jednom trenutku čak kinezi vide kako Britanci na svojim topovnjačama jedu vilicama i noževima napravljenim od vjerojatno neke legure bronce i očajni kažu eto oni čak i u objedu koriste ono što smo mi napravili prije puno stoljeća. Dvadeset šest godina nakon izaslanstva koje je vodio Lord McCartney, Velika Britanija poslala je novo bilo je to 1816. godine, godinu dana nakon što je koalicija predvođena Velikom Britanijom kod Waterloa slomila Napoleona. Britanija je tada bila najmoćnija zemlja svijeta i činilo se da je to pravi trenutak za novi posjed caru Kine. Za vođu izaslanstva odabran je William Pitt, lord od Amhersta. Ali Kina se u tih četvrt stoljeća nije promijenila. Od lorda Amhersta, kasnijeg generalnog guvernera Indije, traženo je da učini kao Tou, to jest da se ritualno prostre pred kineskim carem. Lord Amherst to je odbio. Onda ga je carstvo protjeralo. Ali i samom je carstvu bilo jasno da se stvari mijenjaju. Godine 1825. car Dao Guang od svojih je cenzora dobio izvještaje koji su govorili o tome da toliko srebra odlazi na opijum da to počinje ugrožavati ekonomiju nebeskog carstva. Car Tao Guang u tom trenutku, vjerujući da je car podnebeske i da je sve što graniči Kinom su barbari, tek onda zahtijeva od svojih savjetnika da sjedu na konje i da otiđu pogledati gdje je to Britansko carstvo, može li se do njega dojahati, ima li Kina sa njim granice. Dakle, mu uopće ne postoji svijest o tome koliki je svijet, što se u tom svijetu tamo daleko događa i što je posebno nevjerojatno zapravo, Tao Guang uopće nije svjestan da se bliži i da se situacija toliko zaoštrava da će izbiti oružani sukob. Po nekim povijesnim spisima on da je izbio rat doznaje tek godinu dana kasnije, tek 1840. godine kada se već rat uveliko zahuktao i kada je Kina već na, ne baš na, na koljenima, ali očito ne pobjeđuje. Dakle, sve se to događa u trenutku kada je Kinesko carstvo pokazalo još jednu veliku slabost, a to je da car tako daleko iz Pekinga ne vidi i niti ga ne zanima puno što se događa u južnim dijelovima gdje su se stranci već uveliko gomilali, gdje brodovi plove i oplovljavaju kineske obale i žele kroz kineski jug, doslovce kanton i Guangdong, današnju pokrajinu Guangdong, prodrijeti čim dublje na kinesko tlo. Sa takvim odnosom centra i periferije bilo je vrlo jasno da se neki ozbiljni rat ne može voditi i da je Kina ma kako djelovala i bila uvjerena u svoju moć i ma kako doista u tom trenutku, moram ponoviti, bila teritorijalno rasprostranjena više nego ikada u povijesti, što je samo po sebi dokaz nekakve moći, ona unutar same sebe nije bila spremna za sukob sa takvom organiziranom cilom kao što je Velika Britanija. Već krajem vladanja cara Qianlonga pojavili su se učenjaci koji su počeli pisati o krizi koja izjeda carstvo. Hong liang učenjak koji je tri godine proveo u provinciji Guizhou kao inspektor obrazovanja, napisao je niz radova u 1790-ima u kojima je pisao o problemima koji more Kinu. Među njima on je izdvojio porast stanovništva i probleme do koji će on dovesti kada rast proizvodnih kapaciteta ne bude mogao pratiti rast broja stanovnika. Hong je također govorio protiv porasta luksuza, širenja korupcije među vladinim službenicima i protiv dodatnog bogaćenja već bogatih. Ti seji nisu bili cenzurirani, ali kada je 1799. Hong napisao rad u kojemu je kritizirao nedavno umrlog cara Qianlonga, osuđen je na smrt zbog krajnje nepristojnosti. Samo na osobnu intervenciju novog cara Jia Qinga kazna je preinačena u progonstvo u Ili, naselje na krajnjem sjeverozapadu Kine. Drugi učenjaci poput Gong Zijena, tražili su promjene. Gong nije samo napadao korupciju, zastarjele dvorske rituale, okoštalost sustava ispite za državnu službu. On je smatrao da je Kina sada u stanju potpunog kaosa koji odlikuju korupcija, loš pravosudni sustav, nejednaka raspodjela bogatstva, pušenje opijuma i sva trgovina sa strancima. Jonathan Spence u knjizi potraga za modernom kinom donosi ove riječi Gonga Zidžena. Kada se bogati nadmeću u sjaju i pokazivanju bogatstva, dok siromašni pritišću jedan drugoga do smrti, kada siromašni ne uživaju ni u trenutku odmora, dok je bogatima ugodno, dok siromašni gube sve više i više, dok bogati gomilaju svoje blago, dok se u jednima bude sve ekstravagantnije želje, dok se u drugima budi goruća mržnja. Dok jedni postaju sve arogantniji i bahatiji u svom ponašanju, drugi postaju sve jadniji i žaljenja vrijedni. Sve dok se ne pojave najizopačeniji i čudni običaj, koji će provaliti kao iz stotinu izvora i neće se moći zaustaviti. Sve će se to zgusnuti u prijeteća isparenja koja će ispuniti prostor između neba i zemlje sa svojom tamom. Sva ova upozorenja nagovještala su nevolje koje će snaći nebesko carstvo. Problem s opijumom i nadolazeći sukob sa zapadnim silama, prije svega Velikom Britanijom, dovešće na vidjelo sve skrivene probleme kineskog carstva. Govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo iz Kine i Dalekog Istoka. Nakon što je 1839. godine Tao Guang odbio prijedlog da se opijum legalizira. Dakle, opijum se širi. Opijum se već uveliko širi i kanalima same carske administracije i sve više ovisnika koji predstavljaju vrlo očiti i sve veći problem. Kao jedna od mogućnosti, kao jedan od prijedloga dan caru, bilo je legalizirati opijum i zapravo ubirati porez od njega, te tako od svega toga imati nekakve koristi. Međutim, car se s tim nije složio i imenuje svojega izaslanika Lin koji je na jugu Kine, dakle u Guangdongu i u Kantonu, bio zadužen riješiti problem opijuma. Lin odlučuje zapravo primijeniti najdrastičniju mjeru, a to je totalna zabrana opijuma. Ja sam osobno sa nekolicinom svojih kolega, a i među povjesničarima Kine, vodi se polemika je li to bio moment kada je Kina skrenuta u ono što će se kasnije događati, a zapravo od toga počinje puno toga i vodi sve do same komunističke, odnosno socijalističke revolucije. Da li je zabrana, da li je mjera potpune, striktne, čvrste ruke, bez fleksibilnosti bila najbolje rješenje. Problema koji nije bio samo odnos sa stranim trgovcima i sa Britanskom imperijom, nego i sa vlastitim društvom koje je očito bilo u velikom moralnom problemu. No, Lin je odlučio konfiscirati 20.000 tisuća sanduka ili kako to zovemo danas kašeta opijuma i to je bila velika količina od 1300 tona, što je samo po sebi ogromna politička, odnosno vrlo znakovita politička mjera, politički potezi i možemo reći na neki način bacanje rukavice u lice i na neki indirektni način objava rata. Britanska vlada pak ima svoje pristup tome, ona ne poriče Kini pravo da kontrolira uvoz opijuma, međutim doživljava konfiskaciju svoje imovine, odnosno svoje robe, kao izazov koji je dovoljan da pošalje topovnjače u Južnu Kinu Opium koji je Lindsay konfiscirao je bio sav spaljen i on je vrlo brzo zapravo došao do momenta kada se od mjere koja je bila usmjerena na rješavanje unutrašnjih problema morao suočiti sa susretom sa vanjskom silom i više zapravo nije bio u stanju to voditi. Tako da se počinju ratovi i onda stvari idu drugim tijekom. Godine 1813. pobunjenici protiv vladavine cara iz dinastije Qing došli su do Pekinga. Car Jia Qing jedva je preživio pokušaj atentata. Tek nakon toga su pobunjenici otjerani od grada. Sedam godina nakon tog događaja car Jia Qing umro je od moždanog udara. Na prijestolju ga je naslijedio car Dao Guang. On je odlučio prestati s pogubnom trgovinom opijuma zabranio je da se on uvozi kroz luku Kanton. Zabranu skoro nitko nije poštovao. Bio je to znak kako se urušila vlast cara Nebeskog carstva. Krajem 1830. 1400 tona opijuma ulazilo je u Kinu svake godine. Car je odlučio na jug Kine poslati Lin Xia, koji je trebao provesti zabranu trgovine opijumom. Potez tog carskog činovnika dovešće do rata koji će konačno pokazati koliko je Kina slaba. O tome govorimo sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunčić. Emisiju snimila Lana Deban. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.